A nakon toga, draga braćo, svaki čovjek je po svojoj prirodi sklon da se za nekim povodi. Pogotovo su ljudi skloni da se povode za onim koga smatraju boljim od sebe. Pa se učenici povode za učiteljem. Slabi se povode za jakim, vojnici se povede za svojim starješinama i tako dalje. I svako oponašanje nekog sloja ljudi ili neke kategorije ljudi povlači vanjsko ponašanje u odjevanju povlači za sobom i sličnost i oponašanje i slaganje i u ahlaku i razmišljanju i u dijelima kako kaže šehhul islam ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, Iz istog razloga je zabranjeno ponašanje mušrika. Iz istog razloga Rasul sallallahu alaihi wasallam je rekao men te šepehe bi kao min fehu a minhum. Ko bude oponašao jedan narod ni njih. Zato je naređeno da se od mušrika bude što dalje u svakom smislu. Pa i u vanjskom držanju, odjevanju i ponašanju i da se od mušrika bude daleko u svakom smislu i u stanovanju i mjestu boravka i u vjeri i u razmišljanju i u svemu. Obzirom da ćemo mi svaku, svakako nekoga slijediti, Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio da slijedimo onoga koji je najpreći da se slijedi i da nam bude uzor. Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasana. Vi imate u Allahovom vjerovjesniku najbolji primjer. Rasulullah je najljepši uzor za slijedjenje. Limen kana yarju Allaha wal yawm al-akhir. Ko se bude nadao Allahu, susretu sa Allahom i sudnjem danu, wa dakara Allaha kathira. I Allaha bude mnogo spominjao. Allah subhanahu wa ta'ala, iako je ovaj ajet objavio u povodu bitke na Hendeku, ova poruka je općenita. Vi imate uzor u Rasulu sallallahu alaihi wa sallam u njegovom saboru i strpljenju i borbi i u strajnosti onda kad je bila opsada Medine. Ali imate uzor u njemu u svakom drugom smislu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Što vam dadne Rasul, uzmite što vam zabrani, ostavite. I ovo je općenita poruka i pravilo do sudnjeg dana. Allah subhanahu wa ta'ala je nam je poslije toga naredio da slijedimo one koji su najbliži Rasulu sallallahu alaihi ve sellem i koji su najbolje slijedili Rasula sallallahu alaihi ve sellem.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 I Allah im je pripremio džennete kroz koje će bašće kroz koje će rijeke teći. Bašće kroz koje rijeke teku. U kojima će vječno boraviti. I to je uzvišen veličanstven uspjeh. To je veličanstven uspjeh. Pogledajte, braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala svoje zadovoljstvo izjavljuje i očituje u svojoj knjizi sa ovom prvom generacijom muhađira i ansarija, sa ashabima Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I sa kim još je Allah zadovoljan? Sa onima koji ih budu slijedili. Ali ne u svemu, nego bi ihsanim, u dobru, u dobročinstvu koji ih budu slijedili. Sa njima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Pa je zadovoljstvo, Allahovo zadovoljstvo ograničeno na one koji slijede koga? Rasula sallallahu alaihi wa sallam i one koji slijede njegove ashaabe, koji idu njihovim putem. Subhanallah alazim. Kako se jasno ograničava Allahovo zadovoljstvo na one koji slijede one kojima je, za koje je došlo naređenje da se slijedi. Zato pozivamo one koji upućuju razne kritike iz ovog i iz onog čoška, neka se preispitaju i da vidimo ko je na putu onih koji treba slijediti. I ko je onaj kojem treba prijetiti i od kog treba odvraćati, a ko je onaj koji je bliži Allahovom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu, kao što stoji u ovom ajetu. A teško onima. I gdje su oni od Kur'ana koji mrze ashaba Rasula sallallahu alaihi sallam i odvraćaju od njih i proklinju ih i ružno o njima govore. O takvima da i ne pričam. A gdje su oni koji ne idu njihovim putem pa nam opet počitavaju kad god se potrudimo da kročimo putem selefa. I ovo je velika Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. Da imamo uvijek ispred sebe one koji su prošli ovim putem. I imamo njihovu priliku i vidjeli smo šta se sa njima dogodilo. A vidjeli smo isto tako šta se dogodilo sa onima koji su im se suprostavili. Šta je Allah subhanahu wa ta'ala sa njima uradio? Pa u čemu je slijedjenje ovih koji trebaju da se slijedi?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 Između nas i vas nema ništa. Osim mržnje i neprijateljstva, neprijateljstva i mržnje koja je očita sve dok ne povjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. je uzor i oni koji su sa njim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد vi imate najljepši uzor u njima. Ko ima najljepši uzor u njima? Ko se nada, ko očekuje ahiret, vjeruje u ahiret, susret sa ahiretom i sudnjim danom. Ako se okrene, pa Allah je neovisan i hvale dostojan. ništa Allahu subhanahu wa ta'ala neće naškoditi. Onaj ko se okrene od ovog uzora, A zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je naveo primjere i uzore koje treba slijediti, naredio je Rasulu sallallahu alaihi sallam da se drži tog uzora, tog na tevhidu i u odricanju od širka. Summe avhajna elejke en tebi millete Ibrahime Hanifa. A zatim smo tebi objavili o Muhammede slijedi millet Ibrahima. Ibrahima koji je na čistoj vjeri u ona kana minel mušrikin. A nije bio mušrik. E to je ono što treba da se slijedi. Odricanje od širka i mušrika. Udaljenost i, i dalekost od njih u svakom smislu i svakom pogledu. ono što, u čemu nam je uzor i u čemu se posebno ističe Halilullah Ibrahim a.s. i Halilullah Muhammed sallallahu a.s. da ga u tome slijedi jeste ta udaljenost i odricanje od njih. A nije nikako suživot sa njima. Nije nikako suživot sa njima. I prijateljevanje sa njima. I nije nikako slijedjenje njihovog puta. I njihovog načina. I njihovog razmišljanja. Nije to. Nije u tome uzor. Uzor su roditelji. Djeca se povede za svojim roditeljima. Uzor su roditelji. I oni roditelji koji budu uzor svojoj djeci, Allah subhanahu wa ta'ala će ih nagraditi najljepšom nagradom, a zatim će njihovo potomstvo prispojiti sa njima, da će im i nagradu kao i njima, da bi se njihova, radi smiraja njihovog i radi nagrade njihove i u tome će im biti nagrada. Da će dati da njihovo potomstvo bude sa njima na njihovom stepenu u džennetu, makar su ne zaradili svojim dijelima. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم من شيء Oni koji budu vjerovali i njihova ih djeca budu u tom vjerovanju u imanu slijedila. Mi ćemo prispojiti, odnosno sastavit ćemo njihovu djecu sa njima. Kaže Ibn Ketir, Allah, da će ih sastaviti sa njima u džennetu, makar njihova djeca ne radila djela koja, s kojima će zaslužiti taj stepen. Ali radi ra, nagrade roditelja, zato što su bili preteče u imanu, a zato što su i ovi u tome slijedili. I ništa im od njihovog dobročinstva nećemo poništiti. Od njihovih dobrih dijela, od imana, ništa im nećemo uskratiti kullum ri'im bima kesebe rahim a svaki čovjek je zatočen onim što je uradio on je zatočenik svojih dijela svako od nas je zatočenik svojih dijela ljudi se povode za svojim predsima, za svojim očevima i primjer tog dobrog povođenja i nagrade Allahove i blagodati čije povođenje za roditeljima u, dob, u dobru gdje roditelji budu dobar primjer, pa djeca idu za njima i bude to sebe njihove upute, je primjer Jusufa a.s. Inni terastu millete qavmin la yu'minuna billahi, wa hum bil ahireti hum kafiron. Ja sam ostavio millet, vjeru ljudi koji ne vjeruju u Allaha, a oni su u sudnji dan isto tako nevjernici. Vattaba'tu millete abai. I slijedio sam millet svojih očeva Ibrahima, wa Ishaqa, wa Jakuba. إبراهيم إسحاق يعقوب Ma كان lana an نشرك billahi min شيء nije nama bilo i nije nam Allah dao da Allah učinimo u širku u bilo čemu dalike min fadli Allahi alejna wa ala nasi to je Allahu wa blagu da sama nama i sama ljudima wa lakin nekara nas ila iškorom ali većina ljudi ne zahvali međutim musibet je danas gdje većina roditelja u zabludi ali u tom slučaju ljudi se skloni slijeđenju. A Allah subhanahu wa ta'ala to spominje i osuđuje. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا kad im bi rečeno slijedite ono što je Allah objavio, rekoše, mi ćemo slijediti ono na čemu smo zatekli naše očeve. Evo lau kjane aba'uhum la ja kilu ne še jem vora jehtedun. Zar i kad njihovi očevi, očevi ništa nisu razumijevali, niti su bili na uput. E tad nema slijedin. I to je ono što svaki musliman mora dobro da razluči. Nekoga ćeš slijediti. Ali onoga koji je na zabludi, ne, makar bio tvoj babo. La tedi do kavme minuna billahi val jevmi l juvad dune men šajda Allaha rasulahu wa lau kjanu aba'ahum. Nećeš naći ni jedan narod da vole one koji su sprostavljali Allahu, Allahu i proslaniku sallahu alaihi sallam, makar bili njihovi očevi ili njihovi sinovi i tako dalje. Nema sliđen. Vajn džahe dake, ala an tušrike bim alaih sallake bihi ilm, fela tuti'ahuma. Ako ti tvoji roditelji naređuju da širk činiš onome što ne znaš, nemoj da ih slušaš. Ne slušaj. Wa fid dunja ma'rufa. Ali je posljedna dunjaluku prema njima uhoditi. I pored lijepog, lijepog obhođenja, nemoj ih slušati. Nema pokornosti u širku i nema povođenja i slijedjenja nikoga na gresti i na grijevu. Makar to bio babo. Makar to bili najbliži. A kamo li nekoga drugog? Koji je dalji od babe i od sina. Ni za kim se u gresti nemoj povoditi. I ni za kim se musliman u gresti i u grijehu ne smije povoditi nego mora se truditi i tražiti pravi put i ići pravim putem. I ići pravim putem. Da ne bi, i da nas Allah stano te s.a. sačuva, da ne bismo mi bili od onih koji, za kojima će se naše potomstvo ili drugi ljudi povesti u zlu. Li jahmilu auzarahum kamilata jeum al qiyana, pa da onda nose svoje tovare potpune, potpuno svoj tovar da nosi na sudnjem danu, sve što je zaradio wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm i od tovara oni koji su koje su u zabludu odveli bez ikakvog znanja pa će čovjek nositi svoje tovare i tovare onih koji se za njim povedu u zabludi zato što ih je on on bio sebe da se za njim povedu u zabludi na sudnjem danu i odgovara će za to. I nosit tovar i svoj i njihov. I svoj tovar i njihov tovar. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačuva. I da nas učini od onih za kojim će se ljudi povesti u dobro i na dobrom putu i na pravom putu i u dobročinstvu. Postavlja se ovdje pitanje koga slijediti? Za kim se povoditi? Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgovara i ukazuje na one koji, koje treba slušati. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ko bolje govori od onoga ko poziva Allahu wa amila salihan i bude čini i dobra djela čini dobra djela čini wa qala innani min al muslimin i kaže ja sam od muslimana međutim danas imamo problem mnogi kažu da pozivaju Allahu i kažu da ona djela koja čine da su to dobra djela i tvrde da su muslimani Međutim, opet nas Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio u zabludi. I ovo su jasne stvari. Allah subhanahu wa ta'ala je dao Rasulu sallallahu alaihi sallam da nam pojasni da će se pojaviti da je na vratima džahennama. I kakvi će oni biti? I da će biti od nas, od naše ruha, naše kože i našeg jezika. Međutim, pravi put se jasno razlikuje od krivog i jasno se razlikuju oni koji obuhvata Allahovo zadovoljstvo, koji idu i prate u stopu asha, Rasula sallallahu alaihi sallam i njegove ashave. I to je put vjernika. To je put vjernika. I ne slijede ništa drugo. I žele da se odvoje od mušrika i njihovog širka i onoga u čemu oni širk čine. Zato Brate, obrati pažnju i nikako se ne povodi za onima koji tvrde da Allahu pozivaju, a sa mušicima sjede. I njihovim putem idu. I to putu pozivaju. I od Allahovog puta odvraćaju. Nikako se ne povodi za onima koji mrze ono u čemu je Allahovo zadovoljstvo. Od hijdre i džihada. I zašto toliko odvraćaju od hijđre i pojma hijđre zato što Allah subhanahu wa ta'ala uvijek nakon pojma hijđre spominje džiha a oni bi voljeli da ne dođe do raslojavanja i plaše svijet svojim kitnastim munafičkim govorom šta će biti kad se mi svi izdvojimo Allahu akbar dobro vi znate šta će biti kad mi budemo na jednoj strani a mušrici i nevjernici na drugoj vi dobro znate šta će biti Zato i nećete da to bude. Ali tako mi Allaha, to će biti protiv vaše volje. Makar, makar vama bilo mrsko. I makar se ljutili na nas. Evo kad bi se vi ljutili na mene, ja bi mogao vas i ostati tamo gdje ste vi. Ali to nimalo ne bi pomoglo ni meni ni vama. Jer Allah subhanahu wa ta'ala bi nas odmah zamijenio drugim koji će stojati na istinu. Allah subhanahu wa ta'ala je ovu vjeru objavio da bude gornja i odlučio da je uzdigne. A uzdiće je kako? Hidžrom i džihadom. Uzdiće je kako? Hidžrom i džihadom. I ja vam ništa ne bi pomogao kad bi se vratio među vas. Osim što bi bio sa vama zajedno prva žrtva nakon razdvajanja safova. I neka dobro znaju oni koji sjede tamo gdje sjede sa mušicima. U njihovim institucijama i njihovim foteljama i sa njima se za radna mjesta otimaju, neka dobro znaju da će oni biti prve žrtve. Ali neka tad ne krive one koji su hijđru učinili i zastavu džihada podigli. To je bilo isto kao kad bi oni koji su muka zapali nakon što im je za naređena hidra iz Mekke. Nisu htjeli da učine, pa su ostali u Mekke, pa su muke ispopale razne. Da su okrivili Rasula sallallahu alaihi sallam i muhađire zato što su oni a, izgubili rahatluk u Mekke. Nisu mogli više biti rahat u Mekke. neka nikog ne krivlje. Oni će biti prve žrtve. Ali žrtva nije problem biti, nego će biti prve žrtve na putu svojih strasti. Zato što su vodjeli više svoje kuće i trgovine i imetke i očeve i mušrike od hijdre i džihada na Allahovom putu. Zato će biti žrtve. A i mi ćemo biti žrtve. Ali ovo je žrtva na Allahovom putu. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uzme kao žrtve sebi na njegovom putu. I da nas počasti tim najvišenijim deređama. Zato dobro znajte da je Allah subhanahu wa ta'ala nas podučio i kroz primjere onih koji treba da slijedimo nam pokazao šta se događa. A istorija se samo ponavlja. ova tenzija hijri i razdvajanja će ići s nama i bez nas. Ali jedni će biti uspješni i dobitnici, a drugi će biti gubitnici i nesrećnici. Zato ih pozivam da se okane svojih munafijskih laskanja samima sebi i pravdanja kad im je jasno da su na krivom putu. I kad je pravi put jasan. I mi im poručujemo da im ništa pomoć ne može. Svejedno ustrajali mi na ovom putu. Molim Allaha da nas učvrsti. Ili odustali od njega, molim Allaha da nas sačuva. Od toga. Ništa im to neće pomoći. Allah subhanahu wa ta'ala će uvijek uputiti one koji hoće da uputi koji će ići ovim putom koji će ići ovim putem, putem žrtve, putem istine, putem koji je dobro utapan, utaban stopama onih koji su kroz njega prošli kroz ovih 14 stoljeća. To su uzor. Zato se ne povodite nikako za onima koji sebe pripisuju znanju, ili se smatraju učenima ili ih običan svijet smatra da su učenjaci i uvažava ih i ugledno su kod njih nikako se ne povodite za njima zato što njihove riječi su suprotne njihovim dijelima a Allah subhanahu wa ta'ala je ukazao na te i objasnio da oni nisu uzor أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Zar ljudima naređujete dobročinstvo, a sebe zaboravljate? A vi čitate knjigu. Efera ta'qilun. Kako ne shvatate? Kako ne razumijete? Kako ne razumijete? I zamislite, kako je srce onoga koje daje prednost boravku sa mušricima i nevjednicima i fasicima i razvratnicima zinalucarima i kradljivcima lopovima i, i smutljivcima je prednost tom boravku nad boravku sa muslimanima koji se okupljaju na pet dnevnih namaza i koji svoju vjeru žele da zaštite svojim izdvajanjem, izdvajanjem i ostavljanjem širka i mušrika. I onda kažu šta bi bilo kad bi se mi svi povukli. Jasno je vama šta bi bilo, a Allah subhanahu wa ta'ala ako ništa ne dadne da drugo bude, pa biti musliman je cilj sam po sebi. Evo sa nama ništa da dalje ne bude. Mi smo postigli cilj. Muslimani smo u Allahovom dinu i čuvamo svoju vjeru. A šta će biti s vama zbog vašeg suživota i prijateljovanja i slijedjenja mušlika na njihovom putu? Jeste li vi postigli taj cilj da budete muslimani? To je cilj sam za sebe. I da ništa drugo čovjek ne postigne. Postigao je dovoljno sa tim što je ostavio širk i mušlike i odrekao ih se i napuzio ih. Kako je srce onoga ko daje prednost tom boravku tamo, nad boravkom sa muslimanima? A kako je tek srce onoga ko nakon što boravi sa muslimane napušta i, i vraća se mušice? Crnali su to srce. Nema nikakve sumnje. Zato nemojte da budemo od onih koji govore ono što ne radite. Ja juha ladina amenu. Lima te kulu ne mana tefa. Kebura maktana inda Allahi en te kulu mana tefa. O vjernici, zašto govorite ono što ne radite? To samo sržbu kod Allaha povećava zato što govorite ono što ne radite. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi u se na uputi. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga braćo, ovo što radimo ovdje nailazi na veliku osudu i osporavanje. A mi ništa drugo i ne očekujemo. a čvrsto vjerujemo da udaramo temelje nečemu u čemu će Allah subhanahu wa ta'ala sigurno dati veliki bereket i hajr. Temelju, udaramo temelje i popločavamo put koji je bio davno zarastao i koji je odavno zaboravljen na ovim prostorima. Allah nas je time počastio. Mi to nismo zaslužili svojim radom i znanjem, ni svojom hrabrošću. Mi znamo da nismo takvi. Ali nas je Allah počastio. I njemu uzvišeno pripada sva hvala i zahvala. Na tome što nas je time počastio. Da budemo preteče na ovom putu. I da budemo prvenci koji udaraju temelje i prve ploče redaju. Zato svako od nas treba da osjeća veliki ponos ali i veliku odgovornost. Jer ako mi krivo poredamo ove ploče i nakrivo udarimo ovaj temelj, odgovarat ćemo za sve one koji se za nama povedu na tom putu. A i odgovarat ćemo zato ako ovo bude samo šuplja priča i prazan govor koji ne bude popraćen dijelima. Kao u ajetima koje smo malo prije spomenuli. inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus allah voli one koji se bore na njegovom putu u safovima koji su kao bedan čvrst zato molim allaha subhanahu wa ta'ala da budemo ti safovi kao bedem čvrst i molim allaha subhanahu wa ta'ala da budemo odvoraca na allahovom putu i molim allaha subhanahu wa ta'ala da nas obaspe razboritošću i da nas sačuva grešaka i lakomislenost i nepromišljenost. Kao što nas vjece zapitkuju, a, babo, kad će taj džihad? Stalno o njemu govorite. A? Volim Allah subhanahu ta'ala da nas obaspe razboritošću i da nas pomogne iskrenim mu'minima i iskrenim muhađirima i da nas učini iskrenim ensarijama. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti prvenci na putu kao što bilježi Jarir ibn Abdullah radijallahu an odnosno prenosi od Rasula sallallahu alaihi wa sallam a hadith bilježi ima muslim da onaj men senna fil islami sunnetan hasanatan falahu أجرها وأجر من عمل بها من بعده ولا ينقص من من غير أن ينقص من أجره شيئا onaj koji islamu uvede lijep sunnet, lijep metod, metod i pravasi put koji islamu to uradi, imat će nagradu za to i za nagradu svih onih koji se za njim povedu na tom putu, bez da se imalo njima nagrada umanji. ومن سن في الإسلام سنة سيئة ako u islamu uvede ružan neki put i metod, ružnu stvar, فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من من وزرها شيئا onaj ko uvede tu ružnu stvar imat će kaznu za to i kaznu svih onih koji se za njim povedu na tom putu bez da se imalo njima kazna umanj bez da se imalo njima kazna umanj. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti na uput. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i na uput. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi one koji su danas okrenuti protiv ovoga na čemu smo. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi na najljepši način i da nas učini sebebom njihove upute. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih uputi i da ih vrati na svoj put. Na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi naš narod. Zaista naš narod ne zna i zaista je naš narod daleko zalutao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi i da njih uputi na najljepši način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istinu. Da ujedini naša srca na istinu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zablude i svakog nejedinstva i razdor. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva svakog nejedinstva i razdor. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskim Allahovim robovima koji će se boriti za Allahovu vjeru i za Allahov din i za šehadet la ilaha illa Allah. I za šehadet la ilaha illa Allah. I da nas učini od onih koji se će kolebat i nikad zbog onoga što su žrtvovali i uradili neće osjetiti da su gubitnici. Naprotiv, ovo je put onih koji se čiste od širka i odvajaju od mušrika put onih koji hoće da idu putem tevhida da bi stekli Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne našu braću mužahide koji se bore na Allahovom putu. Da učvrsti njihove korate. Da obrda svoju pomoć i pobjed. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da obrza svoju pomoć i pobjed. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džennetu vede i spasi od džehennema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će se natjecati u dobročinstvu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti zapreka svakom zlu i koji će stojati svakome na putu grijeha i neposlušnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džene provede i spasi u džennama, da uputi nas i naše porodice, naše žene i našu djecu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj naš džemat učini svetionikom tevhida, da nas učini pretećamo u svakom hajru i da nas učini od onih za kojim će se ljudi na tevhidu i uputi povoditi i da nas učini od onih koji će svu tu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati i posljednja dova je alhamdulillah rabbil alamin wa qul sa